se te sienta también presente, muchachos. Dile tú que estoy cansado de andar los caminos que según este destino en mi vida marcó. Quiero que sepas también que no fue fácil marchar de su lado tras un desengaño, tras un desamor. Hazle saber que yo he sufrido y llorado en su ausencia y el tiempo lastima hoy mi corazón que sin ella ya no podré vivirlo. Siento que esas palabras que ocultan tristeza en el fondo de mi corazón por no saber que cuando estuvo a mi lado entregado parece de su vida en todo su querer. Triste estoy yo porque me siento culpable brillando en toda su tristeza y todo su dolor y con sufrimiento. Hoy cargo mi cruz y las panas y cantan bien fuerte. Dile que quiero que vuelva por. No se escucha nada. Dice ha pasado tanto tiempo. Dile tú, ¿cómo es? Dile que si ella me falta yo no sé vivir. Otra vez toda fuerte y esto dice, dile tú. Se ella me falta yo no sé vivir. Palmas arriba, las palmas. Para la gente de Castillo ahí, Atalaya, Así y así, así y así. Los pies de la palito. los aplausos. Fuerte el aplauso, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Que se escuchen fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. Buenas noches para todos los muchachos, buenas noches para todas las chicas. Dios los bendiga un montón. Gracias por darnos la posibilidad de estar grabando nuestro primer disco en vivo. Gracias a todos los fanáticos, a todas las fanáticas por darme la posibilidad de existir. Gracias.